Atzo, Manu Merrean, baionako presidentak jokolariak bildu ditu, erteko proiektua badela, baina ez dela oino jause finkaturik, Zerz Blanko miarritzekoak ez du aitzinatu nahi eta ukatzen eredu, baina aipatzen da talde berriaren estatuak, estatutuak pausatuak lituzketela, susten iritziak goizuntan. Peio dospi? Araiz, bon, inenden gauzada hori, seguratzen inentzela. Benan, bon, uh, berriz eganen dut, egan dutan hau aiartian, uh, ez dut uste memento ona den, behar da, oino behar baionak salbatu, bon, biarritze ez du upatzeko menturaik, alditz uh, baionak, oino salbatzeko mentura pixka-pixka bat badu, eta behar da, goizko zen erteko, benan, bon, uh, biztena jokolori eri behar dela egan, uh, jauzari den, ala ez den iten, uh, uste dut inen den, Eutinen den, ikusko dugu emendik eh, fite, eh, egun batzu gora bera, bon, adakitatzo atxian eh, batzela eta bilkura bat, hori dute zerbizka, bon, guai, nola pasatuko diren gauzak, hori ikusiko dugu gero, binen bon, netako iten marima da, eta inez, eskualdun talde bat, eta atxikiz bai eta biagitze, netako ni alde naiz. Pedospi alde beraz, abironeko oinari oia, kontra likorneko pol mendiburu sustengatzaile suri ordina ni baterate horren uh, eh, niz agun kontra uh, zendako, ben, baionako zarea bainiz, eh? <laughs> eta, ara, eh, eh oi, ama, ba, bi urte bautala iditza jambuzen, lehenik zen lehon zeraian eta gero eta, ara, nixuri urdinak eta ara, animatzen ditut, eta ene ustez aurten uh, ono sasoi ez dut erranen edera egiten dugula, baina erakusten dugu badugula topa maraueko maila, zenta amairu garen gira, baina Eh, bi partida galditen dira, eta eh, ni ustez bada manera mantentzeko, hori den gauza, eta zori txarra jauzten magira prodebi datere, ebe prodebia ez da eriotzea, eh? eh zerran behar dute Monde Marzan edo Bezi edo Karkasoneko zareak eh, badagizi bat prodebian ere. E, eh, bestenez eginen dute bakarrik seitalde izan endira Frantzia guzian eta kitio. Beraz, e, nik nahiago du jaustia eta ara. E, hortako, hortako aldeniz eta fe aldeniz <laughs> kon, bateratzeren kontraniz. Eta gero hor iduridu e, kasik e, kasikila den, eh, zei, nuri beho kasikila den, zenta, ara, diru arazoa iniz baditu, e, diote federal batera gautxiko dela, eta iduriz ideia hori da miarritzik tiken da, ene ustez, eta egina da eh, miarritze salbatzeko, eta berba gehiago blanko salbatzeko. Berak nahi badu, nahi, nahi baitu federakuntzaren lehenak eta beraz ez du, ez du izaiten ahal, be horren uh, eh, inzailea hartzen eh, Goizontan, jakin dugu eta konfirmatu dugu, beraz, jokalarik imintzatu dela e, Manu Merran. Bai. Ulert, kompraitzen duzu, er, erran die jokalari egia dela, badela zerbait, baina oraindik ez da bai. deuz, oraino. Bai, ez ba, dut, bera, hu komunikazioa junt kaskarra maiten dut, uh, ez gurektzen, uh, nahizuten uh, isirik egin iduriz uh, fusio hori, baina, uh, ez da isilik-isilik egiten ahale, eh, dena, dena kurantian gira, zerbait da dela, eta jokalariek ez dakit eh, nola jokatzen aldituzten azken bi partida horiek. Ez eta erraiten du, ara, behar, du, behar duzu eh, kluba hori topamaloen atxiki, ez kluba. Be, ba, behar duzu baiona atxiki eta gero baiona desagertuko da, eraz hori ez urertzen. Eta bon, gero beste gauza bat, hor aipatzen dute euskal talde handi bat sortuko dutela, aurrekondua handi batekin, aurrekondua handia zerra nahi du, nahi du, ara, da, jokalariak, uh, eh, jokalari honak fitxatuko dituzte, uh, eh, kanpotik ginak, eta ara, tulon, tulon biz bat eginen dute, eraz ez da eskaldun bakarra bakarrik izanen, edo bat edo bi bakarrik, hor bai honan bat ziren amar bat aurten ari, eta rakitakit, uh, eh, bon, gero, gutaleak, ara, uh, futitzen gira gutaz, eh? Akzio handi horiek dute poderoa, eta... Fuzioa elduden sazoinerako eginen da, bai ala ez? ba, ene ustez, e, eh, pentsatua zuten berba bimila amaseieko, eta eldu den urteko, ala, eh, bien arteko zerbait ez dakit, e, bi, bit klubak ono hor, zenta, ala, merenek errandu, e, dola asteat ono, bi klubak hor izan entzide dinera, ez du, er, ez adiron eta beho biak hor izan entzide da errandu, bi euskal talde e, izan entzide da, beraz erran nahi du, ez dakit, e, inen zuten taldea, eta bigarren taldea, duen urtean berba, gero 2000 amaseian, e, be, biek batek ikusiko. Ez dakit, ez dakit, gero ala zaleak uh, eh, erreakzio bat ukanen dugu, ene ustez, eh, baionako zaleak, uh, eh, de, baionako zaleak dira, beraz pixkat mentxak dira, pixkat, beraz <laughs> zerbait eginen dugu, eh. ez dakit zer baina uh, ala azken matxa hortan izanen da zerbait, lagosera kontra. Pol Mendiburu batzearen kontra beraz aldiz itxasuko xan parasu beozalea aldea gertzen da. Bon, sustengatzale bezala, ba, egan ni alde nizela eta moztu autondik badu baduguna eta maila eta uh, goneneko talde batuk aiteko, uh, zenta eskolegia ipredezik ikipia da, eta ez da askia alik bi ekipa on ukaiteko, bi entzatkoa ukaiteko ordeen iduriko uh, e, baitez badako da, fuxi hori, bon, wala, uh, sendimendua bat da, me arrozo inaikin arzen magira, gero ari buruz uh, ezimesteko da. Ezote da mementotan e, beho eguera txarrean delako? egoera, egoera txarrian bai, e, nik uste ez dute ganen berdintxu dela bai ona, me kasik, bon, maitzen aldetik hola dira, bon, eh, la, lan jera hondian, eta diru mailean ere badira razok bi eskoldetaik bai ba, ba, berten dute miagitzen ah, ba, badela problema gaitzan, e, uste situazioa biztiki hona den ere bai hona, da ikusia, sasoin ah, kasik guzia indute sponsorik gabe, eh, bon, <laughs> guai uh, eh, pia hor da, eta nik uste eniduriko, eh, tenorea da, iteko ofizio hori bai. Hala ere zure klubeko presidentak Blanco, beti erretendu ez ez, ez dela egia? Bai, bai, bai, <laughs> bai, bai ez dakit ze pentsa, neiruriko ez dakit, eh, bon, urte, urte guziz hori gai hori atzeatzen da main gainean, me, idu, idu, idu, idu, idu, beden aurten eta sekula maino gehiago ahantzatua dela, gaia, uh, bon, uh, ez da emaiten mali mautere biesko aldetaik, uh, eh, hm, kasu, aurten uh, iduridu biskat uh, bide oktarat uh, jonki San Parrasu, mireske, horretan utziko dugu gai e, bero hori, <laughs> eranen eh, dugu, eta ba, behitan ere aipatuko dugu. Untsaraz, gauzek laster argitu behar lukete, eta aratsuntan ere, eh, bilduko dira beraz sustengatzaileak, baionakoak, manu meren abeironeko lehen